Oier, ara hola za, egun hona? Egun hona. Ihauteriak, libertimendiak, libertitzea, ijoteak, ihoteak, hala, ebai, ihauteri, sasoin bete-betean e, gira, lurra behar da zi, erritmo eta usaia zaharrak e, biztan dena egiten direla, e, ospatzen direla sasoin untan, mundu guzian azkenian. E, Euskal Herrikoek zer berezitasun dute hoier, araolaza? Ba, esango genuke, ospakizun ongi esan zela bezala mundu osoak egiten duen ospakizun horretan, ba, baditugula gure ezaugarriak ere bai, e, nik e, aipatzen dut, e, eh, izkuntzak ere badirela mundu osoan, baina Euskara bakarrik eh, geuk Euskaldunok daukagula, eta ba, inauteriekin ere gauza bera da. E, ospakizuna mundu osoan egin, bai, baina ez guk eh, egiten dugun eh, maneran eta bakoitzak eh, badu berea naiz eta guztiak elkarren gandik gertu izan. Euskal lineauteriaren kasuan, ba, nik uste dut, e, badirela hainbat eh, osagai, gordeak izan direnak, luzaz, eta eh, ederrak direnak gure, bueno, ba, historiaren eta tradizioaren erakusgarri direlako. Gero, nola agertzen den, ba, basarekin, naturarekin, eta e, oianarekin, eta piztiekin lotutako mm. aire guzti hoiekin, ez da, ba, bai hartza diru dirudutenak edo piztiak basatik eh, etorriak eta ba haiek eh, dakartzaten ba, mozorro, soinu, e, eh, oiu eta beldurraren eta, bueno, ba, pixka bate, eh, emozio unkidura guzti horren e, baitan. Hau hmm. da, hori teraziko dugu entzuleari, iauteriak zer diren, ze ospatzen den, nunbait negua aizatzen da eta udaberriari e, dei bat luzatzen, negutik dira basakeria guziak eta mozorro horiek guziak neguaren gain ezartzen dira? Bai, badago, e, esango nuke neguko festa guztietan, e, hasi e, San Martin edo ba, e, azaro hasierako animen gaua e, horrekin, eta orain daino, hau da, e, neguak hartzen ditu nilabete guzti hauetan, ari garela, ideia beraren bueltan, eta ideia hori, bada ongi aipatu duzularik, e, negua eta eguzkia eta ba, urtero gertatzen den, eh, solstizio hori, eguzkia ba, badira dudi eh, itzaltzera dijoala, eta eguzkia itzaltzen baldin bazaigu, kitxo ez, gure mundua, bukatu da, <laughs> finitu da argia, beroa, energia, gure nekazarien sostengua eta lurra iratzarri eta ugaltzeko aukera ematen diguna. Eta beraz, horren baitan da ospatua inauteria, eta hori ez da besterik baitzik eta eriotza eta berpistea. Eguzkiak hori egiten baitu, bai. eh, eh, urteko sasoi honetan badirudi hiltzera dijoala, eriotzara dijoala, baina ez azken horrenean berpiztua da. Hmm. Eta gauza bera gertatzen da, ba, inauteriko hainbat ezaugarrekin adibidez, esango genuke inauterietako totem edo animalia bereziena hartza dugula eta hartzak hori egiten du e, neguan, eh? bere leizean eskutatzen da eta lo lo gerartzen da horrelako loaldi luze eta eriotzaren gandik edo gertu dagoen e, zera batean, ez? Eh, mm. Eh, luze batean, baina ondotik esnatua da. E, iratzarria da, hain zuzen ere, kandelaria egun, ez esaten du euskal tradizioak iratzartzen dela kandelaria eguna, e, eh, otxaiaren bian pasatu berri dugu, bai. eta gainera kandela horrek, ez, agertzen du argia dakarrela, ez? Mm-hmm. Argiak eh, dakar hartza iratzartzea eta hartzaren iratzartze horrek gure lurretara eta festeretara ekarriko du argia, hau da, uda berria. Mm-hmm. Egia da, ohitura hauek, erritual hauek, pixka bat eh, bere isa bezala utziak izan direla, eta berpisten ari direla garaia hauetan, harimen gaua, arrun galdua zen eh, eskolegian edo kasik berriz eh, heldu dira ohitura horiek eh, argitara Bai, em, benetan gauza polita gertatzen ari da, em, e, zenbat eta teknologikoki eta industrialki e, garatuagoa badirudike galtzen dugula gure erroen, gure sustraien mm. kontzientzia, baina alako batean hain urrun joaten garelarik e, horren beharra premia mm. sentitzen dugu mm. eta beraz e, ekiten diogu sustraio jeiri eta eta naturarekin eta ba, lurrarekin lotura hori e, ba, berreskuratzeari. Ja jakin dugu e, aste hauetan ere berriak inauteri berriak izango direla e, adibidez Bizkaian bakion eta bueno berriak esaten dut baina e, zaharrak berrituak e, lirateke hau da oso ariketa polita egiten dute e, e, herriko e, zaharrekin mintzatu haiek nola ospatzen zuten bildu eta haietan oinarrituta berriz ere plantainen zarri ezta mm. eta libertimenduak ere hor ditugu eh horlako ze loraldi ederra bai. izaten ari den libertimentu ekin eta eta bai, ba, momentu polita bizitzen ari gera. Mm. Odean, libertimendia preseskia aipatzen eh, zinuen, eh, eta ez dira bakarrak azkenik denak eh, berdin oinarritzen dira, egan baita zirtzilak alde batetik, eta gero besteak argia ekartzen dutenak, dantzariak, bolantak hemen, eta pertsonai horietan sartzen bagine, eskolegi osoan badira, mundakan, atorrak, markitosak, mamo, xarroak, lantzen mielotxin, hori hori denak berdintzu dira? Bai, eh, badituzte beraien tokiko ezaugarriak, eh, baina bada ideia orokor bat guztien gainetik, eh, adibidez, aipatu dituzun bai zalduendoko markitos eta lantz, ez da? Bi, bi herri, bat anafarroan, bestea araban, e, batean badira e, txantxoak edo txatxoak deitzen diren eh, mozorroak eta eta haien inguruan bada mielotxin izeneko ba orrelako izaki handi eta beldurgarria, ez? Eh e, eriotza dakarrena, eta bera ere eriotzean, eh, eriotzaren bidez garbitua eta justiziatua eta ah. urrengo urterako prestatua izango dena. Eta gauza bera gertatzen da salduen don beste pertsonaia bada, kasu hortan markitos du izena eta hori izan da urtean zehar gertatu diren lapurreta eta ilketen eh, ardura dun, eta beraz haren gain ezarriko dira ba, zera, ez, eh, justiziaren eh, eskuak eta eta arengan txar guztia ezarrita, ura hil eta beraz e, errautxortatik sortuko da e, garbitutako urte berria. Hmm. Eta badira eh, izendatzeko, eh, badira pertsona ifrango, eh, amurrion kakarroa ere. Bai, eta izenekin zer, zer gauza ederra daukagun, maiz bai. da Euskaraz baditugula e, gauza batzuk aipatzeko hainbat eta hainbat e, izen, ba, e, ezagunena, ez, eh, tximeleta, mitxirringa edo bai. mitxeleta edo pinpilin pausa izan daiteke, herri zerri baduena bere esateko moldeak, eta mozorrorekin ere gauza bera esan dezakegu. E, mozorro bera ora, gehien zabaldutakoa da eta erabiltzen dugu guztiok elkarru lertzeko, baina tokian toki ba, batzuk mozorro hori esaterakoan momosorro esaten dute, mamuxarro mamusarro, mamarru, koko, koko marru, koko mama, eh, makarlarro, eh, kar, ba, eh, izugarri polita da, ez da? Bada, hainbat eta hainbat eh, era, eta, eta polita da baita ere, oartzean, E, e, euskaratik e, uste dugu e, beintzat e, e, zabaldua direla izen hoiek euskararen herriak ez diren eta da ere bai mm. eta kasu espainialdean ezagutzen ditugu euskaraz zomorro bezala izendatzen ditugun erako mozorro mm. jentzat ba, ba zamorro edo zarramako edo zorromoko e horrelako izenak guk eh, <laughs> e, bueno, euskal euskaratik hartuak bezala eh. Eh, sentitzen ditugunak. Liberti gaitezen beraz, libertitzeak baitu bere funtsa. Bai, eta, eta libertitzeak eta libertimendu hoiek ere ematen digute ez pixka bat eh, aukera ez bakarrik naturari begiratzeko baizik eta gizarteari eta nola eh, gizartean urtez goroz dauz, bitugun elkar harreman eta katazka hoiek e, eh, tensio hoiek behar ditugu erregulatu kudeatu eta hoiek antzerkien bidez e, ere agertarazi eta eztabaidatu eta gogo eta egiteko aukera eman. Beraz, e, libertimenduak e, kasu honetan eta e, festa eta ongi pasatzea, e, libertitzea, ez da bakarrik e, hori, e, e, zerbait ariketa harin bat ongi pasatze soil bat, baizik eta e, oinarrian gizarteak aitzinatzeko behar beharrezkoa dugun tresna bat, gure arteko harremanak eh, ba, e, e, erregulatzeko, egituratzeko eta eta ongi moldatzeko, herri batu eta kohesionatu bezala aitzinatzeko. Oier, Araulaza, mil esker, goiz berri saio hontan parte harturik. Mil esker zuei.